Book 2 55 მუშაობა მუშაობა რა პროფესიის ხართ რა პროფესიის ხართ ჩემი ქმარი პროფესიით ექიმია ჩემი ქმარი პროფესიით ექიმია ნახევარ განაკვეთზე მედდად ვმუშაობ. ნახევარ განაკვეთზე მედდად ვმუშაობ. მალე ჩვენ პენსიაზე გავალთ. მალე ჩვენ პენსიაზე გავალთ. მაგრამ გადასახადები მაღალია. მაგრამ გადასახადები მაღალია. ჯანმრთელობის დაზღვევა ძვირია. ჯანმრთელობის დაზღვევა ძვირია. რა გინდა რომ გამოხვიდე? რა გინდა რომ გამოხვიდე? ინჟინერი მინდა გავხდე. ინჟინერი მინდა გავხდე. უნივერსიტეტში მინდა ვისწავლო. უნივერსიტეტში მინდა ვისწავლო. პრაქტიკანტი ვარ. პრაქტიკანტი ვარ. მე არ მაქვს მაღალი ხელფასი მე არ მაქვს მაღალი ხელფასი პრაქტიკას საზღვარგარეთ გავდივარ პრაქტიკას საზღვარგარეთ გავდივარ ეს ჩემი უფროსია ეს ჩემი უფროსია სასიამოვნო კოლეგები მყავს სასიამოვნო კოლეგები მყავს შუადღეს ჩვენ ყოველთვის კაფეში მივდივართ. შუა დღეს ჩვენ ყოველთვის კაფეში მივდივართ. სამუშაო ადგილს ვეძებ. სამუშაო ადგილს ვეძებ. უკვე ერთი წელია უმუშევარი ვარ. უკვე ერთი წელია უმუშევარი ვარ. ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი უმუშევარია. ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი უმუშევარია. ციგნების შეკვეთა და უახლესი ვერსიების ჩამოწერა შესაძლებელია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: www.book2.de